الله اخواني في الله ان من اعظم ما يتقرب به المسلم الى الله تعالى محبه النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنته وطاعته والذب عن السنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان وذكر منها ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote na kuhusieni kadhalika yuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ujumbe wa Ijumaa yetu ya leo tutakumbushana kunako haki za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu yetu na hii ni kwa mnasaba wa mwezi tulionao leo ni tarehe sita kwa mujibu wa kalenda ya hijiria katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka huu wa 1447 hijiria kwa kuwa imekuwa ni kawaida kukumbushana kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi aliozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam nikaonelea katika Ijumaa ya leo tukumbushane kunako haki za mtume sallallahu alayhi wasallam hivyo unwani ya hutuba yetu ya leo mahabbatu nabii sallallahu alayhi wasallam ittiba'un labtida kumpenda mtume ni kumfuata na sio kuzua au kuzusha ndugu waislamu katika ibada kubwa ambazo kwazo muislamu anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ibada hizo ni ibada ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam mahabbatun nabii sallallahu alayhi wasallam ibada kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada bal min a'zami al-ibadat bali ni katika ibada zilizokuwa kubwa na huu ndio muktadha wa shahada ya pili muislamu anapotamka shahada akasema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah katika muktadha wa shahada ya pili ni kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko chochote na mapenzi haya yana alama si madai tu ndio mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi niliyoitanguliza anaisimlia sahabiyun jalil Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda anasema ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema thalathun mambo matatu man kunna fihi wajada bihinna halawata iman mambo matatu akiyapata mtu anapata ladha ya iman na hadithi inatuthibitishia kwamba kumbe imani ina ladha imani ina testi yake ambayo yatakiwa muumini aione katika mambo yanatengeneza ladha ya iman ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ni kumpenda Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko kingine chochote Ndugu zangu waislamu swala la muislamu muumini aliyetamka shahada mbili faradhiya billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا akakubali hivyo kwamba Mola wake ni Allah dini yake ndiyo Uislamu na mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallama ni wajibu bali haikamiliki imani ya mmoja wetu haiwi kamili imani ya mmoja wetu illa bitamami mahabbati nabii sallallahu wasallam isipokuwa yatakapotimia mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasimlia Anas ibn Malik kama jaa dhalika fi al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in la yu'minu ahadukum hawi na imani iliyokamili mmoja wenu mpaka anipende kuliko mwanae kuliko watoto wake kuliko wazazi wake kuliko watu wote haya ndiyo maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muumini anayedai kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndugu zangu katika imani wa inna mahabbata an-nabi sallallahu alayhi wasallam min muahilati murafaqati an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil janna na huku kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika mambo yanamtengenezea mtu mazingira ya kuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika janna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasimlia kama thabata dhalika fi sunan tirmidhi anasema jaa rajulun ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam sikiliza watu waliompenda mtume sallallahu alayhi wasallama walikuwa vipi ili upate sura sahihi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah mata saa kaja huyu bwana anauliza kama ilivyokuwa watu wengi wakimfata mtume wanamuuliza mambo mbalimbali mbali ya dini huyu amekuja kwa mtume anamwambia rasulullah mata saa kiyama ni lini mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu kwa swali vile vile madha aadatta laha hiki kiyama unachotaka kufahamu kitakuwa lini madha aadatta laha umekiandalia nini au kwa lugha nyingine umejipanga vipi wewe kukutana na kiyama mpaka unataka kujua kitakuwa lini faqal yule bwana akasema ma a'adattu laha kabira salatin wala saumin ya rasulullah mimi sijajiandaa kwamba nina swala nyingi labda ni mwingi wa saumu la walakinni uhibbu Allah wa rasulah mimi ya rasulullah maandalizi yangu na hiki kiyama ninampenda Allah na ninampenda mtume sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت Mtume sallallahu alayhi wasallam anayathibitisha mapenzi ya huyu bwana aliyoeleza mbele yake aliposema mimi nampenda Allah na nampenda mtume sallallahu alayhi wasallam mtume akawapa faida waliokuwa pale juu ya thamani ya kumpenda Allah na mtume wake akasema almar'u ma'a man ahabba atafufuliwa mtu siku ya kiyama na wale aliowapenda na wewe muulizaji ma'a man ahbabta utakuwa pamoja na hao unaowapenda hii ni shahada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa huyu bwana lau angelikuwa ni mmongo katika mapenzi yake mtume asingelimwahidi huyu bwana kuwa kamo, pamoja naye mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama Anas ibn Malik anasema wallahi sikuwahi kuona waislamu wamefurahi tangu walipoingia katika Uislamu kama walivyofurahi na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo ya kwamba mwenye kumpenda Allah kikweli na mwenye kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam kikweli anapata fursa ya kuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama ndugu zangu waislamu <clears throat> tupate mfano mwingine wa masahaba walivyompenda mtume sallallahu alayhi wasallam pana sahaba anaitwa Thauban maula rasulillahi sallallahu alayhi wasallam huyu sahaba anatuelezea ni namna gani au anatufundisha ni vipi anakuwa mapenzi ya kweli ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam waqad taghayyara launu anaonekana thauban amechoka uso umembadilika rangi imembadilika yu'rafu alhuznu min wajhihi ukimtazama usoni anaonekana ni mwenye huzuni alipofika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alaihi salatu wassalam akamwambia ma ghayyaraka ya thauban nini kimekubadilisha ewe thauban naona uso wako sio wa kawaida unasomeka katika uso wako ni mwenye huzuni nini faqala thauban ya rasul allah ma bi maradhun wala wajaun mimi siumwi wala sina maumivu yoyote ya rasul allah ghaira anni isipokuwa tatizo langu ya rasul allah illam arak ukipita muda mimi sijakuona ya rasul allah istauhashtu wahshatan shadida nahisi upweke ambao haumithiliki unapopita muda sijakuona we mtume wa Allah na kuwa na upweke wa ajabu sana lakini sio hivyo tu thumma tadhakkartu al-akhirah ninapokuwa katika hali kama hiyo akili yangu inanisafirisha na kwenda mpaka akhirah nafikiria siku ya kiyama fa akhafu alla araka ya rasul allah na kuwa na wasiwasi kwamba inawezekana sitokuona siku ya kiyama e mtume wa Allah kwa nini asema liannaka turfa'u ma'an nabiyyin kwa sababu wewe ni mtume wa Allah utakuwa daraja za juu pamoja na manabii wenzako wa inni indakhaltul janna lakini mimi kama nitajaliwa kuingia katika janna kuntu fi manzilatin adna min manzilatika ya rasulullah mimi nitakuwa katika daraja ya chini siwezi kufika kwenye levo zako wewe utakuwa VIP siwezi kufika huko kwa hiyo sitoweza kukuona wa illam adkhulil janna na hii ndiyo ibara inataka wakfa tutaamul wa illam adkhulil janna anasema maneno haya ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ya rasulullah nawaza pia kama sitoingia peponi fala araka abadan maana sikuoni tena huu ni sahaba hajajiaminisha kuingia peponi anahofia kwamba inawezekana hatoingia katika pepo lakini sisi anaweza mtu kuishi kama ana matumaini na tayari amekwishapata tiketi ya kuingia katika janna anasema na kama sitoingia peponi basi ndio sikuoni tena tazama Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha Qur'an yutla ila yaumi alqiyama katika kumsapoti Thauban aya hii imeteremka kwa tukio la Thauban kwa maneno ya Thauban aliyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu tabaraka wa taala wa yuti' illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله أنا ترمش آية kusapoti maneno ya Thauban lakini kumpa matumaini kwa mapenzi yake wa mayuti illaha warasul na hapa ndipo pana mapenzi ya kweli ya kumpenda mtume kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam tastalzimu ta'atuhu wattiba'uhu wa nasru sunnatihi wadhabu ani sunna kumpenda mtume maana yake ni kumtii ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima shara'a kumpenda mtume maana yake ni kuyatii na kuyafuata yale aliyokuja nayo na kuyaacha yote aliyoyakataza na ibada zako ziwe kwa mujibu wa maelekezo yake haya ndiyo mapenzi ya mtume sala sallam Allah akateremsha aya hii wa may yuti llaha war rasul na wale watakaomtii Allah na mtume wake faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim hao watafufuliwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha amewachagua minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa watafufuliwa pamoja man, na manabii atakuwa pamoja na wale waliokuwa wakweli kwenye akida yao wakweli kwenye shahada yao wakweli pamoja na Allah pamoja na nafsi zao washuhada atafufuliwa mtu pamoja na wale walioifia dini wasalihin atakuwa pamoja na wale ambao ni waja wema wa hasuna ulaika rafiqa na hawa ndio watu sahihi wa mtu kuambatana nao ndio watu sahihi ambao kila mmoja anatamani kufufuliwa nao kwa hiyo ndugu zangu katika imani min ad-da'awati allati la yambaghi lilmuslimi an yaghfala anha katika dua ambazo haitakikani muislamu kughafilika nazo ni kumuomba Allah jalla wa ala ukasema Allahumma inni as'aluka murafaqata nabiyyika fil janna e Mola wangu ninakuomba unijalie niwe pamoja na wale watakaosuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika janna limadha kwa sababu kuna watu ambao yuhsharun ma'a saqitin wasaqitat walfujjar walmughannin kuna watu wana mapenzi na watu waovu na watafufuliwa nao almar'u ma'a man ahabba kuna watu ukizungumza watu wanaoitwa wasanii ana mapenzi na mwanamziki fulani kuliko anavyompenda mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kupigana kwa sababu tu fulani katajwa vibaya katika watu wanaowapenda bali kuna watu wanawapenda waigizaji fulani wa, wa, wa filamu mimi nakumbuka tukio moja mtu mmoja katika mlango wa nasaha ilikuwa ni kadhia mama wa Kiislamu anaelezwa mambo ya dini anasema lakini hii haijakaa vizuri kwa sababu hata Kanumba aliwahi kusema hivi waliyadhu billah inakuonyesha ni kiasi gani huyu mtu amemshiba ndani ya moyo wake amemfanya ndiyo role model wake maneno yake yana thamani pengine kuliko maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu katika iman nahnu nuhibbu rasulallah sisi tunampenda mtume wa Allah ونرجو أن نحشر معه صلى الله عليه وسلم ونرجو شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم tunampenda mtume kwa sababu tunatamani tufufuliwe na mtume sallallahu alaihi wasallam tunampenda mtume kwa sababu tunatamani tuwe na mtume sallallahu alaihi wasallam katika janna tunatamani an nashraba min haudhi tunatamani kunywa katika haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali tunatamani kupata shafaa na uombezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله صلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ndugu zangu katika iman baada ya mifano michache hii tuliyoiona ya mapenzi ya masahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hii ni michache mno katika mingi ambayo imeelezwa katika sira ukisoma sira ya masahaba juu ya mapenzi yao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kauli mbiu ya kila mmoja wao katika kuonyesha mapenzi yake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ufdika bi abi wa ummi ya rasulullah nahri duna nahrika ya rasulullah inapokuwa ni katika jambo linataka muhanga anasema mmoja wao ya rasulullah niko tayari nimtoe baba yangu na mama yangu kwa ajili ya kukuhamia mtume wa Allah bali inapokuwa ni katika mazingira ya hatari kama ilivyokuwa katika Ghazawat wanasema nahri duna nahrika ya rasulullah mimi kwanza kama ni silaha ya adui ifike kwangu kwanza kabla yako e mtume wa Allah hakadha kanu sadiqina fi mahabbati nabi sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo walivyokuwa wakweli katika kumpenda mtume lakini hivi sasa taghayyarat mafahimu lada baadhi muslimin mafuhumu ya kumpenda mtume imebadilika kwa baadhi ya waislamu wa zama zetu hizi imekuwa kumpenda mtume ni kumuimbia nyimbo nzuri nzuri za kumsifu ni kucheza na kadiri zama zinavyokwenda tunaendelea kuyaona maajabu leo hii kuna vijana mabarobaro ambao wanachafua suma ya Uislamu unawakuta vijana wamevaa mavazi dhahiri mavazi mazuri ya Kiislamu wanakata viuno wakicheza eti wanafanya kumsifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahakadha takunu mahabbatu nabi hayo ndiyo mapenzi ya kumpenda mtume kalla wallah hayo siyo mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam waliompenda mtume sallallahu alaihi wasallama haki ya kumpenda waliyashika maamrisho wakayaacha makatazo wakaipigania dini wakaieneza sunna na wakaitetea na kuihami sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam Allah jalla wa ala ameteremsha aya ni ayatul ikhtibar qul in kuntum كنتم Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ikiwa kweli wampenda Allah unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam mfuate mtume na kumpenda mtume ni kuzinusuru sunna zake sunna za kimaneno za kivitendo za ki, za kiitikadi ndugu zangu katika imani hii ni tambihi tunatanabahishana na kuzinduana anna alislam ittiba'un labtida sunna anini ah, uislam ni kufuata sio kuzua na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mwenendo uliokuwa bora kwako wewe muislam laqad kana lakum fi